neofasismoaren uh, kontra. Laster, uh, Europar uh, hauteskundeak izanen baitira, denak denek neustez badugu beldur bera, gana baita um, eskoin mutu ja pasatadin, eta ondotik, horrek egartzen aldituen ondorio guziekin, haietan, etorkinen dako, izaiten aldiren ondorio eh, larriak, latzak ikusirik, momentu hontan, kampainan, kasik eien eh, ardatz nagusia, kasik, eh, hori dela, migrazioaren kontra, migranteak balira, Europan ditugun arazo guzien obendunak eta gizatasunaren alde ez, eta ahma bakarra horren parean, besoak zabaldu eta, eta mugitu horren kontra zerbait den.